radiyo isanganiro kaze muri ano makuru muri rw'ikirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bahimbaje kuri uwa mbere imyaka mirongo itatu n'ibiri iheze bemeje amasezerano y'ubumwe mu ijambo yashyikirijwe abarundi mukuru igihugu Evariste ndayishimiye yibutsa ko yimbazwa y'uyu munsi ari ko kwinegura aho batsitaye no kumenya ko abarundi ari bamwe hagataho mukuru n'amashinga mateka nkenguza amateka nako asaba abarundi gufasha habiho impinduka mu bijyanye no guhabwa ubuzima ndongozi ngo umuntu aronswe akazi kuko ashoboye hatisunze amoko muri bucanandi y'inkino tuja kubabwira ibijanye n'iby'umuhagarikizi w'inkino zo gusiganwa n'imiduga bitarari aho yatubahirije amategeko agenga urwo rukino aca yandikiwe ikete rimesha amakosa akoze mu nyuma agatuma ko kwisigura mu gisata c'abahagarikizi ngizo ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru ahagariwe na François Kimana Mwinga b'ivyuma Jean Marie Mayonga nije ngiye kwashikiriza ndabaye ikaze sangwa muri sanze kuri radio Ano makuru tuheri mwijanye n'ihimbazwa y'imyaka 32 heze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bwabo ku rwego rw'igihugu ibirori biko bibera mu ntara ya Gitega bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye icivugo cyo umwaka ikaba ari indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye tubere abandi akarorero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikije abarundi yibutsa ko igenekerezo rya gatanu ruhuma ari umunsi abarundi bibuka umwe barazwe na basokuru akaba ari nakaryo ko kwisuzuma no kwinegura aho basitaye yavuze ko yimbazwa y'uyo munsi ari ukwibuka ko abarundi ari bamwe tumukurikira umunsi wa gatanu ruhuhuma rero si umunsi w'ibirori gusa ni umunsi uduha akaryo ko gukabura utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe na ba sokuru none rero twisuzume dusubize agatima impembero duheze twigira inama uyu mwaka duhimbaje uwo munsi mukuru ku kivuga kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye tubere abandi akarorero dushimikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza nk'uko nabivuze ko atamwenegihugu ukwiwe agira amacakubiri none wewe umuntu wamukumira ngo ibereye itegereza kugira akarangamutima k'ibanga n'ibango igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora mvuze igihugu ushaka kuvuga abantu bakigize n'indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira ikemera guheba inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza muri iryo jambo nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragarutse ku bijanye n'ibikorwa by'indongozi ngo aho indongozi y'ukuri yigenza nk'umuvyeyi mwiza iharanira ubumwe bwabo ijejwe ikumviriza ibisanzwe bibagoye n'unyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye indongozi mu gihugu yigenza nk'umubyeyi mwiza mu muryango ugendera iryo banga n'akarangamutima k'indongozi nziza ategerezwa kwibaza ati mbega irihanga nashyizwe imbere kugira ngo ndariyobore ndiko ndarijyana he ndarimariye iki uri indongozi y'ukuri uharanira ubumwe bwa bujejwe ntiwicara mu biro ngo urindire ivyegeranyo by'abahanuzi baguha gusa kuko kenshi usanga muri bo harimwo ab'amacanjya abanki igihugu n'abasavyi bakobesha utegereza kugendera abo ujejwe mukibonanira amaso mu yandi bakakubwira iryo bagona kuba indongozi nukumenya yuko ari umuhamagaro kandi ni imana yonyene ikwitorera ikagena ivyo uzoyikorera mu bantu indongozi niyamara gukunda igihugu izokunda bene beneco kandi ibakingire ntibagire ingorane ntazokwigungira ko ahubwo azobungabunga ivy'igihugu abigwiza yagize hanyuma bisabikanye bose niyamara gukunda igihugu azohagararira amategeko kugira bose bakingirwe kumwe kandi bayubahe kumwe indongozi niyamara gukunda igihugu igakunda abaco izomenya kurondera iyo bweze kugira ngo isumire abenegihugu hagataho umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarundi gufasha kugira ngo habe menduka abashigwa mu nzego bagashirwaho baravye ivyo bashoboye atari uko uru umuhutu canke umututsi canke ngo n'umukenyezi Emmanuel Sinzohagera avuga ko ivyo byofasha guteza imbere igihugu kandi abarundi bose bakitwa abarundi yabivuze kuri uwa mbere mu birori byo guhimbaza imyaka 32 heze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ibirori byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi e Bujumbura tumukurikire uyu munsi mukuru kuri twebwe wotubera kirumara mbere nkamwe abarundi twese twamwanya ku mwana aya macakubiri nk'uko nyine icyubahiro yaduhanuye tukayafuta tugatahura ko turi abarundi tugize ubwoko bw'abarundi mwoba mudufashije twebwe mu nama ntenguzanateka ko twaca dutanga icegeranyo tukavuga duti turabye aho igihugu kigeze ibintu bijyanye n'amoko nibifutwe bihagarare abarundi batangure guhabwa cyangwa gutogwa kujya mu mabanga batisunze ibindi radiyo isanganiro amakuru yacu arabandanya abafashe umugambi w'ubumwe bw'abarundi ntibaronse umwanya wo kushira mu ngiro ubwo bumwe bw'abarundi ngo hari abategetsi batabwemera ibituma buguma bucumbagira bivugwa n'umunyepolitike tasiyesi y'umwana aho abona ko amasezerano yarusha yari yaje nk'impinyanyuro nshasha y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo munyepolitike akabona ko kugira ubwo bumwe butsimbatare indongo zibanza kwemera ubwo bumwe butari mu majambo gusa hakaba hakaba n'iyubahirizwa ry'amategeko kuri bose tumukurikira yari intambwe ihambaye cyane mu buzima bw'igihugu umugabo ubwo bumwe ababwemera n'abari bafashe uwo mugambi ntibaronse umwanya wo kubutsimbataza koko kuko muribuka hariho abavuga ngo ngo ubumwe si ubugoto kumburengera hari ababivuga batabyemera abandi kumbure bavuga bati si mu ruririmbo ni uko bwuje mu ngiro kuje mu ngiro nawe ni ukuvuga iki ni uko eh, uburundi bwoba uburundi bwa bose bwa twese eh, aha rero naho umugambi wari mwiza kandi icyenda byemera ko abarundi benshi babwemera kandi babugendera ubumwe bw'abarundi kikiri icyifuzo kandi twari dukeneye ko kijya mu ngiro icya kabiri kibabaje ni uko turabye amasezerano y'amahoro yarusha Eh, jene ufata ko yari iminyanyo nshasha y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kuko hari abavuga ngo ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ntiyategekanije ingingo zohana abo baba birenze ko abo yarenze ko ariko rero nuko amasezerano yarusha yari yagerageje kwerekana ingene umuntu yoyashira mu bikorwa mu mibereho ya minsi yose atari mu bitabo gusa mugabo ubu ikibabaje cyerekana ko hari abategetsi batabwemera ni uko n'amasezerano yarusha ariko barayahonyanga amwe ingingo zikomakomeye bamaze kuzifuta ku bwanyu kugira ubwo bumwe butsimbatare koko hoko wiki icya mbere cyokorwa ni uko butwarwa n'abategetsi babwemera bakabwemera mu kubugendera mu mvugo no mu ngiro icya kabiri ni uko tuba dufise abategetsi bakunda igihugu batarabye impunzi batarabye amoko canke imigambwe bavamo canke intara bavamo icya gatatu ni uko amategeko yokubahwa akubahirizwa kandi agashirwa mu ngiro ku neza ya bose atamwana n'ikinono Tansiyo si yari kwishura ku bibazo bya mugenzi wacu Moyize Misago buramatari w'intara ya Karusi yasavye abanyekarusi ngo baje hamwe bashire ku ruhande ivyo batandukanya ivyo ari byose bagira ubumwe mu guteza imbere iyo ntara maze intambwe iterambere bageze ko ntiyavisubira inyuma nkuko byagenze muri kahise ivyo buramatari nizigiye imana Devote yabishikije mu birori byo kwiyuka imyaka 32 n'ibiri heze abarundi bashizeho amasezerano y'ubumwe bumvikanye ngo bavavanwe n'indyane z'abasinzikaje ibirori vyo ku rwego rw'intara byabereye ku mugwa mukuru wa Karusi agashima ko umwe biboneka ko buriho buratsimbatara mu ntara arongoye inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye Nisigimana Devote buramatari w'intara ya Karusi yashimye ko bumwe mu banyakarusi buriko buratsimbatara bimwe biboneka wagereranije n'ivyari bihitiye mu myaka iheze aho muri ivyo birori vyo kwibuka imyaka 32 iheze habaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ibiro vyo ku rwego rw'intara arongoye byabereye ahikarusi buramatari ati ubwo bumwe dufise busaruze iterambere ry'intara iterambere ry'abanyakarusi bose atanu avuyemo mu gukorera hamwe ibikorwa by'iterambere ashikiriza ko abanyakarusi borengera ibibatandukanya ibyo ari vyo vyose buzuzanye mu bikorwa barangura intara n'imiryango bibone gutera intambwe mu iterambere ivyo bizotuma babungabunga n'iterambere bageze ko mu ntara ntirisubira inyuma nk'uko byagenze mu myaka yaheze ariko asengera abari aho muri uwo munsi mukuru ati ubwo bumwe abanyakarusi bafise bubu bumwe nyakuri ngo bubonekera cyane cyane mu bikorwa bakora ngo nk'uko ibwirizwa ry'imana ribisaba ikarusi kararumiye Brez Pascal ku bwa radiyo isanganiro Laurence Pascal Karumiye turagushimiye tuve mu ntara akaruzi dukwitire mu ntara akayanza ho mu yo gutsimbataza ubumwe bw'abarundi mu ntara akayanza buramatara asaba ko atamuntu muri yo ntara yo kumigwa hafatiye ku bwoko bwiwe canke umugambwe avamo ahubwo agashigwa imbere bivanye n'ico ashoboye kumara intara y'igihugu mu iterambere remicisha hayo bavuga ko ubwo bumwe kandi no mu ngo bwatitutse ngo kuko ibitigi by'abana basaba kwawukana bigenda byiyongera cyane asaba abajeje intwaro hamwe ya amashengero kuba hafi mu gutanga impanuro kububakanye ngo babane mu bumwe n'urukundo biteze imbere bongere biteze imbere mu ngo basubire bateze imbere n'igihugu ivyo bikaba byavuzwe na buramatari mu gihe himbazwe mu myaka 32 buraca bugacana yandi mu nkino Bucanandi munkino umuhagarikizi w'inkino zo gusiganwa n'imiduga bitarari mu rurimi rw'ifaransa iyo atuberije amategeko agenga urwo rukino arandikirwa ikete rumenyesha amakosa yakoze hanyuma agatumwa ko kwisigura mu gisata c'abagarikizi mwishira mu ginkino zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi Ado negamiye muyobozi yajejwe gutunganya amahiganwa muri iryo shiramwe amesha ko amakosa akunda gukorwa nabo bahagarikizi arayo kudashika ku mwanya mu bibanza biberamwo amahiganwa Bucanandi y'inkino na Jean Marie Vianney kumana. umuhagarikizi w'inkino zo gusiganwa n'imiduga bita hari mu rurimi rw'igifaransa iyo bishitse akarenga amategeko agenga urwo rukino arandikirwa ikete rimumenyesha amakosa aba yakoze bisigurwa na Ado Negamiye n'umuyobozi ajejwe gutegura amahiganwa mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi iyo muri uyu mukino wacu umuhagarikizi adashoboye gukurikiza amategeko aba yashizweho n'iri shyirahamwe ryo gusiganwa n'imodoka mu Burundi ikintu dukora duhora duca duca tumutumako tukamwandikira ibaruwa ribimumenyesha yuko hariho ibyo yakoze bitagenze neza ibyo yakoze ari amakosa inyuma y'ibyo aca ko kuyisigura mu mugwi ujejwe indero mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu burundi hanyuma akacaza kwisigura imbere y'urwego rujejwe ibya disipurine muri club automobile du burundi rero eh, akisigura muri urwo rwego rero akaba ari bo baca batora icyo eh, uyu muhagarikizi bagiye bagiye kumukorera nimba bamuhagarika umwanya muto nimba bamuhagarika umwaka canke bivanye ku ikosa yakoze nimba baca bamukura mu bahagarikizi w'uyu mukino wacu uwo mugwi wejeje kumwumviriza ucurungika icegeranyo mu rwego rujejwe abahagarikizi bo ku rugero mpuzamakungu ivyo bimaze kuba baca babimenyesha urwego rujanye n'ivy'abahagarikizi uh, mpuzamakungu muri uyu mukino wacu uwo muyobozi ajejwe gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi amenyesha ko amakosa akunda gukorwa nabo bahagarikizi ajanye no kudashika ku gihe mu bibanza biberamwo amahiganwa ikijanye n'amakosa abahagarikizi muri mukino wacu usanga bakora kenshi n'amakosa ajanye no kudashika ku mwanya ahantu inkino ziza kubera rero muri ico gihe uh, bishitse nk'inshuro ya mbere eh, uyu uh, ajejwe guhagarikira inkino hariho abamutwarana nawe nabo barashyikirizwa raporo bakavuga ati uyu ntiyashyitse ku gihe kuko ukudashika ku gihe bituma bicereza ugutangura uyu mukino wacu wo gusigawa n'imodoka iyo bishyitse nk'inshuro zishika kuri zitatu uwo muhagarikizi acahagarikwa nk'uko bibandanya bishyikirizwa na negamiye ayo makosa yo kudashika ku gihe ngene uyu muhagarikizi ahahanwa bimaze gushika nk'inshuro zirenga zitatu kenshi eh, uwo muhagarikizi turamuhagarika hanyuma tukabishyikiriza urwego ruraba ibijyanye eh, n'ukungene abahagarikizi bigenza aha muri Automobile du Burundi ubwo rwego rero bamaze kurushyikiriza ibyo byaranze uyu muhagarikizi ibyo ayo makosa yoba yarakoze ubwo rwego ruraheza rukamufatira ibihano ibyo bihano ngo ni ibyo gukumirwa mu nkino zishika kuri zine arashobora kuvuga ati mu nkino nka zine zikurikira uzoba uri ku ruhande ntuzoronka akanya ko guhagarikira hanyuma eh, izo nkino zimaze kurangira ukaca usubira ukagaruka hanyuma ukikosora ugaza gushobora no gushaka ku masaha negamiye ashikiriza ko abahagarikizi b'abarundi ko bigenza neza muri rusange mu guhagarikira inkino ivyo ngo bikagaragazwa nuko bakunze kwizerwa mu gutumwa ko guhagarikira inkino zo ku rwego mpuzamakungu Jean-Marie Vianney ndakumana turagushimiye akaba ari no ngaha amakuru tubateguriye tuyagarukirije kansuye kwashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi nshimira na François Kimana afashe mu hinga bw'ivyuma Jean-Marie Mayonga mwari kumwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza mu karere ndabaramuka igihe ndabahikaze ayo makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko indege ya oni mu gihugu kibanyi cya Congo yararashwe umuntu umwe arapfa uwundi arakomereka cyane byandikwa n'ikinyamakuru agiturite ponsede indege yari ivuye mu karere ka beni yarashwe n'isaha z’umuhinga mu z'icyo gihugu cya Congo mu gihe yari yerekeje igoma ku mugwa mukuru w'intara ya kivu mu buraruko aho yanahavuyigwa nk'uko bibandanya byandikwa n'icyo kinyamakuru akiturarite puwansede igisirikare cyo muri afurika y'epfo cyaremeje iyo nkuru ku mugoroba kimenyesha mu itangazo k'indege ya onix yarashwe umwe mu barimo arapfa uyundi arakomereka muga ko bashoboye kubandanya batwara iyo ndege gushika yururuke ishike hasi ku bwa maduba umuvugizi w'igisirikare cya oni muri leta iharanira intwaro rusange ya kongo monisco ahavuye ayo masasu ntiharamenyekana mu itangazo ryo kuri uyu wa mungu bintu keita arongoye igisirikare cya monisco yarateye ibyatsi icyo gitero ku ndege ifite ikimenyetso cya oni Guterres nawe yahamagariye abajejwe gufata ingingo muri congo kugira amatohoza kuri icyo gitero kugira ababikoze bashyirwe imbere y'ubutungane byihuta yanamenyesheje ko oni izobandanya gushyigikira leta n'abanyagihugu ba kongo mu twigoro twabo two kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ayo masasu yarashwe indege ya oni inyuma y'aho habereye umubonano mu burundi hagati y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko harimo umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo n'u rwanda umusirikare w'igihugu cy'ubuganda hamwe n'umuntu ajejwe umutekano barishwe mu mishamirano yabereye mu kabare i kampala byandikwa n'ikinyamakuru the monitor igipolisi cy'u Buganda kiriko gikora amatohoza ku byatumye umusirikare w'icyo gihugu hamwe n'ubujejwe umutekano akorera ishyirahamwe ryigenga bikigwa mu kabare bitewe no kutumvikana ibyo abajejwe iperereza bataramenya ku bw'ikinyamakuru The Monitor abajejwe iperereza ry'igipolisi cy'akarere ka Katwe batohoza kuri ubwo bwicanyi berekanye ko intwazangabo y'igisirikare cy'u yapfuye yitwa Moses Mubangizi nayo uwo muntu yari umutekano yitwa hiron otimu icyo kinyamakuru kivuga ko itariki zino ku kwezi nk'isaha zitanu z'ijoro otimu yarateje akajagari hagati y'intwazangabo z'igisirikare cy'ubuganda UPDF mu kabare hamaca ahindukira gutora ikigwanisho mubangizi yagwanye na Otim amwaka icyo kigwanisho agiha uwundi ajeje umutekano simo wana otimu aca asubira kugwana n'uwahawe ikigwanisho arakimwaka maze asubira mu kabari yica mu bangizi nk'uko byemezwa n'icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi kampala asp luke owoyesinyire uwo bandanya avuga ko otimu nawe yahavuye yicwa n'ishengero ry'abanyagihugu bamukubise gushika arapfa inyuma y'urwamo rw'amasasu umushingamateka ashaka ko amashyirahamwe yo gutumatumanako k'amakuru ashumbusha abakiriya babo ijambo ry'umutwe ry'ikinyamakuru mwana y'inshi umushingamateka w'iriya nkuru mu mugambwe cya mapinduzi CCM mu gihugu cya Tanzania Rehema Migira yasabye amashyirahamwe yo gutuma tumanako ari muri icyo gihugu atanga umuvuduko wa interinete wikwega gushumbusha abakiriya babo abaza ikibazo kuri uno wa mbere yavuze ko iyo umukiriya arondera ibijyanye no gutuma tumanako hamwe n'iminara irungika amajwi ari amashyirahamwe kandi umuntu atanga amahera yiwe akeneye guhabwa iby'agaciro bihwanye n'ikiguzi kubera ukwikwega k'uwo muvuduko ku minara yose iri muri ako karere abanyagihugu baraheze ikiringo batangiye kamahera n'aho bataronswa akanovera bari bifuza yishura kuri icyo kibazo icyegera cy'umushikiranganje ajejwe gutuma tumanako mefi nkundo yemeza ko iminara yose iri mu karere ka quartier nkwande yakira gusa umuvuduko wa Doje ko bataratangura gutanga umuvuduko wa twaje